بسم الله الرحمن الرحیم المحسنات اللفظیه محسنات لفظی محسن یعنی زیبایی دهنده اسم تفعیل از تحسین هست تحسین کننده حسن کننده زیبا کننده اولینش جناس هست الامثله قبل از امثله قواعد میخونیم قاعده 68 كتاب الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى جناس يعني اینکه دوتا لفظ در نطق شبيه هم باشند و في المعنى اما معنایشون فرق داشته باشه دو تا لفظ اللحاظ معنا فرق داشته باشند اللحاظ تلفظ و نطق یکی باشند و هو نوعان و جناس بر دو نوع هست یک تامون جناس تام و هو متفق اتفق فيه اللفظان في امور اربعه هي جناس تام است که تا لفظ در چهار چیز با هم متفق باشند یکی باشند یک نوع الحروف در نوع حروف دو شکلها در حرکت گذاری و عددها در عدد حروف و ترتیبها و در ترتیب حروف اگر در این چهار امر نوع حروف شکل و عدد و ترتیب یکی بودن جناس تامه دو غیر تامن جناس غیر تام ناقص وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة جناس غير التام آن هست که دو تا لفظ در یکی از امور قبلی امور چهارگانه قبلی با هم فرق داشته باشه حالا چه نوع حروفش چه اعراب و حرکت چه عددشون چه ترتیبشون اگر فرق داشت جناس تام نیست تمام اینا رو در امثله میاره یک الجناسو الامثلتو قال تعالی و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه اینجا دو لفظ از و ساعه اللحاظ نطق یکی هستند اما اللحاظ معنا فرق میکنه و روزی که برپا میشود شود ساعت یعنی قیامت سوگند می مجرمان که باقی نماندهاند جز ساعتی جز لحظه خب پس اینجا ساعت اولی به معنای قیامت و ساعت دومی به معنای لحظه زمانی پس اللحاظ نطق یکی بودن هر تا ساعت اما اللحاظ معنا با همدیگر فرق داشتند و قال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى شاعر در مرسیه در رسای شخصی کوچک که اسمش یحیاس میگه و سمیته یحیا لیحیا فلم یکن الى رد امر الله فیه سبیل میفرماید و نامیدمش یحیا اسمش را گذاشتم یحیا لیحیا تا زنده بماند خب اینجا میبینیم که یحیا و یحیا اللحاظ نطقی کی هستند اما اللحاظ معناف با هم فرق دارند یحیا اولی اسم انسان هست به معنی یحیا و یحیای دومی فعل مزاره هست به معنای زنده ماندن و سمیتو یحیا لیحیا اسمش رو گذاشتم یحیا تا زنده بماند تا زندگی کند اما چاره ای به امر خدا نیست خب و قال تعالی فاما اليتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر اون دو مثال برای جناس تام بودن ساعت و ساعت یحیا و یحیا اما از اینجا کار به بعد جناس ناقص هست لذا چهار مثال دیگه آورده برای اینکه هر یکی از این مثال های در یکی از اون چهار امر با هم فرق دارن گفته بود نوع حروف اینجا در نوع حروف با هم فرق دارن تقهر و تنهر اما یتیم رو میازر و گدا و پرسنده را مران تقهر و تنهر در نوع حروف با هم فرق دارند یکی تقهر یکی تنهر پس اینجا جناس ناقص هست در مثال بعدی شکلشون فرق داره هلا نهاک نهاک عن لوم امرئ لم یلف غیر مناغم بشقائی میگه که چرا نهی نکرد تو را خردت هلا نهاک نوهاک چرا نهی نکرد تو را عقل و خردت از سرزنش کردن انسانی که جز از بدبختی چیز دیگه ای روزی داده نشده است ها؟ انسانی که جز بدبختی چیزی ندارد عقل تو رو نه نمیکنه که از این انسان هم دست بکشی خب کار به معنا نداریم بریم روی شاهد نهاکه و نهاکه اینها با هم دیگه فرق دارن شکلشون اون نهاکه هست این نهاکه اون فتحه داره این زمه داره و قالت الخنساء من قصیدت ترفی فیها ترفا فیها اخاها صخره میگه که خنسا در یک قصیده ای که اون قصیده در مرسیه برادرش صخر گفته اینجوری میگه ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح میگه همانا گریه شفا هست از آتشی که در درون است از دردی که در درون است فقط شفا گریه هست خب در اینجا بین جوا و جوانح جناس ناقص وجود داره چرا؟ تام نیست به خاطر اینکه عددشون با هم فرق داره اون جوانه هست این جوا هست پس عددشون با هم دیگه فرق داره وقال تعالى حكاية أن هارون يخاطب موسى الله متعال در حكاية از هارون كموسى رو خطاب قرار داد میگه خشیتو ان تقول فرقت بين بني إسرائيل موسى هارون رو گفت که چرا چنین شده است چرا جلوی نگرفته این جلو رو مردم رو از این کار گفت ترسیدم که بگویی چرا بین بنی اسرائیل جلوی انداختی خب اینجا بین او بنی در ترتیب حروف فرق وجود داره بینه و بنی هر سه تا حروفشون یکیه ولی در بینه یا قبل از نونه در بنی نون قبل او یا بعدشه پس این هست جناس تا این اولین محسن از محسنات یا محسنه از محسنات لفظی بود بله و این هم درستش رسا رسا یرسی هست این هم درستش در رسا یرسی الفاظ مختلفی وجود داره ولی به معنای مرسیه که باشه میشه رسا یرسی اینو به خاطر این اصلاح کردم که اولش گفته بودم یرسا یرسا داریم ولی این فعل نیست پس رثیه چی رسا یرثی هست